Բոլոր մեր ծրագրերը կապված են կրթության հետ, ասում է Գարավան նախագծի համակարգող Սերգեյ Գարայանը մեզ հետ զրույցում։ Ինչու, որովհետև կրթության մակարդակն է որոշում, թե ինչպիսի ապագա կունենա պետությունը։ Սերգեյ Գարայանի համակարգմամբ նախագիծն Արցախում գործում է 1.5 տարուց ավելի։ Ուսումնական նախագիծ է, որի շրջանակներում 11-ից 17 տարեկան պատանիները սովորում են անօթաչու թռչող սարքերի կառավարում եւ հավաքում, ճարտարագիտություն, ինքնաթիռների մոդելավորման, արևային էներգիայի, հակաճգնաժամային գյուղատնտեսության եւ 3 ԱԳԴ մոդելավորման բնագավառներում։ Այս տարվա սեպտեմբերից Գարավան նախագիծը նոր ծրագրի մեկնարկ է տվել։ Նախագծի ղեկավար Սերգեյ Գարայանը ուսումնական ընթացքից մանրամասներ է պատմում սկսեցինք նոր ծրագիր 3D մոդելավորման խմբակների հետ կապված, թե երկու խումբ ավարտել են եւ երկու խումբ ընթացքում ունեն ուսանողներ, Ծրագիրը երկու փուլով է ընթանում։ Առաջին փուլը սիրողական է, որտեղ ծանոթանում են 3D մոդելավորման սկզբունքներին, երկրորդն ավելի պրոֆեսիոնալ է ու բարդ։ Այն պահանջում է ոչ միայն ավելի մեծ հմտություններ, այլև ավելի հզոր տեխնիկական միջոցներ։ Այդ պատճառով երկրորդ փուլում դեռ մեկ խումբ է պատրաստվում։ Գարավան նախագծի պատրաստած մասնագետներն արդեն հետաքրքրություն են առաջացնում նաև Արցախից դուրս։ Հիմա մեզ ունենք նախնական պայմանավորվածություն Երևանում մի ստարտափ կա, իրանց համար մասնագետներ ենք պատ պատրաստում մեր պատայիններից։ Սա դեռ սկիզբն է, ասում է զրուցակիցս։ Մենք շեշտադրում ենք կատարում ապագայի վրա, այդ երեխաները մեր ապագա մասնագետներն են եւ նրանց մեջ արդեն կան այնպիսիք, ովքեր օգնում են մեզ նախագծում սովորեցնելով այլ երեխաների։ Սերգեյ Գարայանը պարզաբանում է, ավելի ընդունակ երեխաներից 1-2-ին պատրաստում են, իսկ նրանք էլ իրենց հերթին ստացած գիտելիքները փոխանցում են խմբի մյուս անդամներին։ 3D մոդելավորման մեջ սիրողական ծրագիրը միջև 12 տարեկան երեխաների ընդհանուր զարգացման համար դժվար է։ Նրանց հետ սովորաբար չենք շարունակում, բայց մենք ունենք երեխաներ, ովքեր պրոֆեսիոնալ կերպով աշխատում են դրոնների եւ 3D մոդելավորման հետ։ Մենք նրանց դասավանդում ենք մասնագիտական ծրագրերով, ասում է։ Ուրեմն այդ սիրոականը, այսինքն նախնական ծանոթանալու, ինքը ընդհանրապես զարգանալու համար լավ ծրագրեր է ֆրիկադը, այդ սկզբնական ծրագիրը 11 տարեկանից մինչև 17 տարեկանն է։ Blender-ը ճիշտ ասած մի քիչ ավելի բարձր ծրագիր է, բայց երեխաներ կան, որ 15 տարի կտեղ կապ չունի կարողանում են անսովորել։ Հիմա գործող մի խումբ ունենք ֆրիկադի եւ մի խումբ ունենք բլենդերի, քանի որ բլենդերը երկար է տևում, մոտ 2-3 ամիս, իսկ ֆրիկադը մեկ ամսում մի խումբ պատրաստում։ Նրա խոսքով արդեն կան նախագծի մասնակիցների կողմից հավաքված սարքավորումների նմուշներ, որոնք դեռ աշխատում են փորձարկման ռեժիմով։ Նախագիծը դժվարություններ հաղթահարելով է կայանում։ Մոդելների մասերի ներմուծման հետ կապված դժվարություններ կան, ինչի պատճառով հավաքման գործընթացը դանդաղում է։ Լրաց աջակցիչ դժվարություն է ստեղծում նախագծի մշտական հովանավորների բացակայությունը, չնայած Սերգեյ Գարայանը չի տրտընջում։ Մենք ֆինանսավորում գտնելու համար հատուկ ջանք գուցե չենք թափում եւ դա մեր բաց թողումն է, բայց հիմնավորում ունենք, ասում է։ Պետական կամ այլ կարգի աջակցություն ստանալու համար հսկայական թղթաբանություն ու ժամանակ է պետք, իսկ մենք չենք հասցնում, բայց պատրաստ ենք համագործակցության եւ ընդունում ենք առաջարկները, որ կարող են զարգացնել նախագիծը։ Իսկ նախագիծը կայանում է մի քանի հիմնական հովանավորի, ընկերների ու համախոհների միջոցով միջոցով հիմնական ծանոթների միջոցով եթե կարճ ասեմ, այսինքն այսպես թե այնպես բոլորով կերաջակցում են, անձամբ ծանոթ ենք կամ ծանոթների միջոցով է կատարվում։ Այս վերջում մի ծրագիր ունեցանք, որոշ պահեստամասեր պետքա ներկրեինք, խնդիրներ եղավ, պետությունը աջակցեց այդ հարցում։ Հիմա նաև ունենք երկու նոր խումբ նորագյուղ գյուղում օպերատորներ ենք պատրաստում, էս էլ էր նորություն, քանի որ շրջաններում չէինք անում այդ ծրագիրը։ Ծրագիրն արդեն վստահություն է ներշնչում։ Օրեցօր շատանում է դիմորդների թիվը եւ նույնիսկ որոշ ժամանակով ստիպված են դադարեցնել հավաքագրումը։ Մենք գիտենք, թե ինչու են կանում այս նախագիծը։ Այս պատանիները ապագայում լավ քաղաքացիներ կլինեն ու կգտնեն իրենց տեղը կյանքում եւ նրանք հստակ գնում են իրենց երազանքի հետևից։ Թրջել եւ երազել երկու բան, որ միավորում են մեզ Գարավան նախագծում, ասում է Սերգեյը։ Գարավանը հունվարից նոր ծրագիր է սկսելու IT լեզուների ուսուցանում։ Հունվարից մենք օրինակ կսկսենք նաև IT լեզուների ուսուցանումը JavaScript-ից կսկսենք։ Սա առաջատար, ասենք, մասնագիտություններից է։ Նաև այդ 3D մոդելավորումը, ասենք, պատանիներ կան, որոնք արդեն հասկանում են, որ այս երկու ուղղությունը կարելի է իրար հետ կապել եւ օրինակ խաղեր ստեղծել կամ 3D վիզուալիզացիա հետ կապված ինչ որ հիմա շատ պահանջարկը բարձր է եւ զարգացող ուղղությունը։ Ցավոք ոչ ամբողջությամբ են մեզ մոտ ընկալում IT մասնագիտությունների կարևորությունը։ Դա բազմաթիվ արհեստական դժվարություններ է ստեղծում, ասում են նա, բայց ընդհանուր առմամբ երեխաների շրջանում հետաքրքրություն կա ու այն գնալով աճում է։ Երբ ծնողները մոտենում են մեզ երեխային խմբում ներգրավելու խնդրանքով, մենք միակ պայմանն ենք դնում նրանց առաջ՝ երեխան պիտի ցանկանա սովորել, ասում է ծրագրի ղեկավարը։ Առ այսօր այդ սկզբունքն արդարացրել է իրեն։ Նախագծում մնում են նրանք, ովքեր իսկապես ուզում են սովորել։ Սրփուհի Վանյան Արցախ լրատվական